Azaroak zazpi gaur ostirala data berri hon albistegia duzue berriozari erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi? Bai, garasi, maia bereko pasaguneaz desagertzaren baitan berriozarko udalak laugarren alternatiba bat proposatuko du. Duela astebi, Nafarrako sustapen saileako arduraduna berriozarko udalarekin bilduzen maila bereko pasagunea desagertzeko bidean hainbat alternatiba aurkeztu asmoz. Alternatiba horiek udalak proposatuko duen laugarrenarekin batera azaroaren amabian atxaldeko zazpit ardietan herri batzar ireki batean aurkeztuko dira berrio zartaren artean ez zabaida zabaltzeko. Dirudienez, Nafar gobernuaren alte, alternatibetatik bi berrio zarko kale nagusiak pasagune bezala erabiltzea duel buru. Alternatiba neurri hau kaleen trafiko saturazioa eragin zuela ikusirik, alternatiben eragin kortasunekin kexu da berrio zarko udala, alaxe erakutsi zuen Xabi Lasa eh, alkateak gure programarako egindako elkarrezketa batean. Eta bestetik Euskarazko jolastokia a ereduko ikaslentzat. Berriozarko txolin ludotekak Euskaraz jolasteko saio berezia eskiniko die a ereduan ikasten duten aurrei. Ostiralero bostetatik seiterdietara, azaroaren zazpitik aurrera, gaurtik aurrera. Proposamena a ereduko bost, sei eta zazpi urteko aurrei egintzaie. Aurrezkuntzako irugarren maila eta lehen ezkuntzako lehen eta bigarren mailako ikaslei hain zuzen zuten interesa duten familiak beren seme alaben izena ematearren txolin ludotekara joan daitezke edo telefono hauetara daitu 6 eun lareunda berrogei amar edo behatzi lau zortzi, irureun, irureun da berroita meretzi. Hoixek telefonoak seme alabek eskolatik, kanpo ere Euskararekin harremanetan egotea azken helburu izanik, jolasa erabiliko da metodologi bezala. Esparru honetan eginen diren jarduerak, a, izkuntza ereduan lortzen diren gaitasun komunikatuen araberakoak ezanen dira. Oinarrezko ulermena eta esaldi errazak eraikitzearena aintzuzen. Eta duela minutu batzuk entzun dugun bezala, baiben teatro kompainia donostiarrak igandearekin antzezpena burutuko du berriozarren. Antzarki jardunaldiak aurrera doa zela, baiben teatrokoak happy end komedia taularatuko dute. Igandean atxaldeko zazpietan atxartelak, lau eroren truke, legian eskuratuko dira, ikuskizuna hasi baino ordu bat lehen asiego atxaldeko seietan zehazki. Eta segidan mendialdea kirolen elkartearen dagozkion saskibaloi partiden informazioa lusatu zirekiko dugu gaur kirolen atala. Mutilen senior taldea noainen aurka lehiatuko daikandean amabiak larden gutxitan, noaingo polikiroldegian, berriozarko polikiroldegian aldiz, nesken senior taldea baita mutilen kadete taldea ere. Neskak, Navarro Biosladaren aurka, larun batean atxaldeko zazpiak eta amarretan. Eta motile kaligrama ardoiren aurka, larun batean ere, baina hauek goezeko amar terditan. Nesken kadete taldea, aranguren multibasket, betaldearen aurka lehiatuko dira, larun bat honetan, ere atxaldeko zeietan, aranguneko pulikiroldegian. Goma gaineko Nafarroko sokatira txapelketaren bigarren jardunaldia berriozarren ospatuko da. Hain zuzen berriozarko polikiroldegiaren piliotalekuan eginen dira bigarren jardunaldiko tiraldiak. Berriozarko neskak, amaiurrekoekin batera taldea osatuz, lehenak dira sei bider seiko txapelketaren sailkapen orokorrean aldiz, mutilek lan handia egin beharko dute zortzi bider zortziko txapelketaren sailkapen orokorrean gora egiteko, hauek amaiurren jokaturiko lehen jardunaldian, azkenak izan ziren. Eguraldi azmintzatzeko egunea dugu orain zer gaurko iragarpenak arazi. Zerua oso oditxo gongo dela dio gaurko iragarpenak euri txiki erretaina egingo du, atxalde gabean atertzera egingo duelarik. Mendebal usagaiko aizea olbizi biliko da, bolada gogorrekin bereziki goiz eta gaur temperatura minimoak nahikoa igoko dira, eta maksimoetan aldaketarik ez. eta hau ezan da guztia gaurko albistekiari dagokionez informazio gehiago dato zen orduetan berrioza ari erratiaren sintonian FMko eun puntu edo ordu oro interneten euskplaza.neten Euskplaza.neten